Ja Ci dziękuję za rozmowę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo 20 sekund temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę prowadzi i realizuje Paweł Szymankiewicz, a po tej stronie mikrofonu odzywam się ja, Filip Kalinowski i zapraszam Państwa dzisiaj na podróż palcem po rapie, taki tradycyjny dla mnie przegląd po części nowości, po części rzeczy już e, jakkolwiek klasycznych, nowych, starych, jak to się mówi w rapie, nowoszkolnych, staroszkolnych, bardzo różnych rzeczy. Dzisiaj sobie będziemy słuchali ze szczególnym uwzględnieniem sceny brytyjskiej, bo dostałem dwa maile z prośbą o to, żebym rozwinął taki Pewnie klasyczny dla mnie bardzo szybki, dwuminutowy wstęp do sceny brytyjskiej, który mi się zdarzył w którejś z poprzednich audycji i dzisiaj to trochę rozwinę, jak to tam ewoluowało wszystko w Anglii od lat 80. do dnia dzisiejszego, ale zanim to nastąpi, wybierzemy się do Los Angeles na kurczaka. Assassin. what up? Everything's scandalous. Uh, look, crack rock, whip it up, chop chop. Bitch got her body dead, threw her in the chop shop. When it come to chicken, we be slime like cha cha. East side, west side, north side, south side crack rock, whip it up, chop chop. We be getting to it, yeah, I'm talking like chop chop. When it come to chicken, yeah, we get it like cha cha. East side, west side, north side, south side. Pull up with the chicken like potlucks. Looking like a jackpot. Whip this track up like crack rocks. Padlocks at the trap spot. Uh, camouflage 12 gauge call that bitch Sasquatch. A gold digger for a mascot. I'm talking Figaro's finest. A centerfold's digest. Red eyes control the climate. But every time I'm back home, cha cha chicken, the curry salmon. New balance with the Stone Island. Wally Coyote, how I'm plotting. Uh, yeah, I'm kamikaze. Half a kilo to Cuban and solid gold medallion. Don't think I got this off for freestyling. Yeah, I practice Wing Chun on the balconies of beach houses. I'm Thanos to a street squabble. Uh, or a hollow, Leo your chest like a pothole. That cha cha chicken to get you followed. Uh, crack rock, whip it up, chop chop. Bitch got her body dead, threw her in the chop shop. When it come to chicken, we be slime like cha cha. East side, west side, north side, south side crack rock, whip it up, chop chop. We be getting to it, yeah, I'm talking like chop chop. When it come to chicken, yeah, we get it like chop chop. East side, west side, north side, south side. This that grade A, top notch. Hit it with a deuce or a tray. Yeah, that chop chop. Pull up in the drop top. That bitch a crop tie. Uh. Yeah, that mean the cuss out. Pinky fingers with the cups out. The cups School out. of hard knock alumni. If it's beef, pull the bands out. Turn this bitch to drumline. Shootouts up in the sunshine. Uh. And when we done, cha cha chicken for lunchtime. Uh. Look, feeling like I'm Teflon. Pump number 11, Holly Berry gripping the Mac 11. Yeah, it's crunch time, abs is burning. Been chasing chicken for a minute, you can ask my attorney. I went down and I bounced back. Blew a ticket, then I bounced back. Shit, the mission is to count stacks. I'm at the window with the tap tap. It's for that cha cha chicken, and we be in that crack rock, whip it up, chop chop. Bitch got her body dead, threw her in a chop shop. When it come to chicken, we be slaying like cha cha. East side, west side, north side, south side. Crack rock, whip it up, chop chop. We be getting to it, yeah, I'm talking like chop chop. When it come to chicken, yeah, we get it like cha cha. East side, west side, north side, south side. Crack rock, whip it up, chop chop. Crack rock, whip it up, chop chop crack rock, whip it up, chop chop. When it come to chicken, yeah, we get it like cha cha. DJ Max i TF w utworze Cha Cha Chicken. A tego kurczaka zaserwowano nam w Pico Union, czyli takim niewielkim kwartale ulic e, w South Central Los Angeles, który jest najbardziej latynoską dzielnicą tego miasta, swego rodzaju małą Ameryką południowo-środkową która jak to wiele miejsc, z których dużo dobrego rapu wychodzi, jest rejonem skrajnie nieuprzywilejowanym, miejscem, które toczy wiele bolączek społecznych i też miejscem, w którym język angielski można usłyszeć z rzadka, ale dosyć często można zjeść na chodniku smacznego kurczaka Utwór ten pochodzi z płyty Don't Call Me Lucky, czyli pierwszego albumu tf wyprodukowanego przez klasyka gatunku DJ'a Maxa, a TF jest członkiem gangu Crips i też kumplem z dzieciństwa Schoolboya Q, który jest raperem nieporównywalnie lepiej znanym i to właśnie za sprawą Schoolboya Q TF postawił pierwsze kroki w rap grze amerykańskiej, a dzisiaj kontynuuje ten szlak nagrywając z DJ-em Maxem, a skoro DJ Max to zeszłoroczny singiel Loco zrobił na mnie wrażenie, i uświadomiłem sobie ostatnio, że jeszcze nie poleciał na zbiórce z podwórka jego remix, więc bardzo szybko nadrabiam. Assassin. Andaba bien loco, andaba bien loco, andaba bien loco, loco. came from the bottom, so me vale todo. Tirando putazos como Miguel Coto. Yo soy coyote con alma de toro, cadena de oro. En mi pescuezo, estoy con tu esposa, dándole besos, chupando mi hueso, le falta respeto. Esa vieja ni vale un peso. Estoy con mi compa, pura pisteada. it que hasta la madrugada. Para el desmadre, nunca me falla. Hablan de mí, pero nunca mi cara. Mi madre me dice, ponte las pilas, andabas bien loco. Me dijo tu tía, porque te gusta la mala vida. No tomas agua, pura bebida. Ay, mijo, Andaba bien loco, andaba bien loco, andaba bien loco, loco. se y una cubana, siempre me singa, súbete encima y parte la pinga. Contigo es princesa, conmigo cochina, sexo en el piso, piscina y cocina. Andaba bien loco, pero eso de mis que le gusta. Por eso me busca una corrupta, yo soy un hijo de puta, ey. Uh. Traté de cambiar, pero la neta no puedo. A lo menos soy alguien sincero, bichotas y tóxicas que yo prefiero. Andaba bien loco, andaba bien loco, andaba bien loco, loco. Quemando foco, se me de foco y lo dejé todo. Andaba bien loco, andaba bien loco, andaba bien loco cabeza, bien frustrado, sin paciencia, bien armado y le digo, este árbol no endereza, no me llevo con la prensa, malvados como piensan, me llaman muchos nombres, hasta el 36 bestia, es el porque la fiesta se celebra a lo recio, you gotta know you special, can't fuck a bitch cause she lets you, lo mío no aprecio más que oro en barajas, porque loco soy yo y se me mira en outside corner of Cypress and California. Oh, yeah, watch out! jeszcze syreny nie milkną, a to dwa numery zrealizowane na pograniczu Meksyku i Stanów Zjednoczonych, czyli nie do końca zgadzając się z geografią w Los Angeles. E, najpierw DJ Maxi Cynic Loco w remiksie z udziałem duetu Coyote, a później Cypress Hill i Aleman Watcha Trucha to najnowszy utwór zespołu Cypress Hill i pierwsza ich kooperacja z wielką gwiazdą meksykańskiego rapu Alemanem. Aleman to po hiszpańsku Niemiec. E, nie śledziłem do końca dlaczego ma taką ksywkę ten raper, ale jest e, wielką gwiazdą za południową granicą Stanów Zjednoczonych gdzie w ogóle Cypress Hill ma poważne zasługi w kwestii szerzenia świadomości, że po hiszpańsku również można i należy, bo pięknie ten język brzmi, rapować. E, Los Grandes Exitos en Español, czyli ten album Cypress Hill, gdzie ich największe hity zostały odtworzone, z powrotem nagrane w wersji hiszpańskojęzycznej to w bardzo wielu krajach Ameryki Południowej, czy też wyżej w Meksyku, są rzeczy, które były pierwszymi dla wielu słuchaczy przykładami tego, że po hiszpańsku też można i Cypress Hill jest zespołem, który na tym polu ma również wielkie dokonania. A przypomnijmy, że to też są ludzie, którzy niszczyli gdzieś ten mur stojący pomiędzy rapem a rockiem, którzy od początku swojej kariery bardzo głośno opowiadali się za legalizacją marihuany, która w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach nastąpiła. I są to też ludzie, o których właśnie ledwie chwilę temu powstał film dokumentalny, który można w całości zobaczyć na YouTube na kanale Masapil, czyli wytwórni NASA która poza tym, że wydaje płyty i organizuje trasy koncertowe, to również szerzy świadomość hip-hopową na wielu różnych płaszczyznach i też wyprodukowała właśnie film dokumentalny, który się nazywa Cypress Hill Insane in the Brain i przypomniał mi on, jak bardzo kocham ten zespół i jak ważny to jest zespół w historii muzyki rozrywkowej i że ta fama i wielkość tego zespołu, która w pewnym momencie stała się tak ogromna, że już e, z tym moim takim azymutem, że ja jednak w podziemiu głównie siedzę, to się odsunąłem a tutaj przypomniałem sobie, jak bardzo to było ważne i być może pokuszę się kiedyś o jakiś e, specjalny, dwugodzinny odcinek poświęcony cyprysowemu wzgórzu, które znajdowało się na zachodnim wybrzeżu, ale brzmiało bardzo jak wschodnie wybrzeże i swoje macki e, rozpuściło po całym świecie, a skoro Cypress Hill to jeszcze w tamtym momencie w Los Angeles był drugi ważny zespół, który bardzo często również poza angielskim korzystał z hiszpańskiego. Wada. What up? Yeah, yeah. What, what, what? East Coast, West Coast flavor in the motherfucking house. Hurricane G and the motherfucking delinquent habit. And we ain't having it. So what, nigga? You wanna get buck? Bring the rock. Cause we don't give a motherfucker. tongues again suggesting quick and fables. I'm strangling mics from el lunes to domingo. Te chingo, te digo, gringos got my back The lingo. Bringo, no más o menos, simply stacks the fat tracks. So suck the move back, porque el ritmo pega duro, like a kick to your sack. Y si me miras en los ojos, recojo puro respeto. Y las palabras de mi boca empezaron en los sesos. Así lo es, homeboy, I'm putting it down, that's con mi clica. Hurricane sin down, delinquent blowing out your speaker. Otra vez, ya lo ves, somos tres, bring the rock, that's how it is. cause I don't give a fuck. Mother Wasza pani chce ich przegonić ze swojego podwórka. Zbiórka z podwórka to mniej więcej była w jej wykonaniu, ale oni nie dali się przepędzić e, z tego podwórka, jak całe długie już pokolenia różnych hip-hopowców, którzy uskuteczniali starą dyscyplinę hangoutu i siedzieli na różnych murkach, ławeczkach i innej małej architekturze. Jak twierdzi Bogna Świątkowska, to właśnie my, skejci i hip-hopowcy, wysiedzieliśmy te wszystkie miejsca dla społeczeństwa obywatelskiego, które dzisiaj mówi głośno, że miasto jest nasze, a wtedy uważało, że należy do państwa czy też jakichś innych obcych bytów. To wszystko nasze, nie ma co nas przepędzać. To był Underground Connection, utwór z debiutanckiej płyty Delinquent Habits, e, znanych też jako Tres Delinquentes. Drugiego poza Cypress Hillem, a może trzeciego poza Psycho Realm, latynoskiego zespołu z Los Angeles, e, który w latach 90. doszedł do głosu i otworzył drzwi dla hiszpańskojęzycznych raperów z całego świata. Ten krążek wyprodukował Sandox z Cypress Hilla, a gościnnie w nim pojawiła się Hurricane G, i można by na dłuższą chwilę tutaj się zatrzymać, żeby wytłumaczyć różne konteksty i hiszpańskojęzyczne słowa, które padły w tym utworze, ale zainteresowanych tym tematem odsyłam na Genius albo jakąś inną stronę gdzie są teksty utworów rapowych i można sobie prześledzić różne potoki myśli i odniesienia, które tam się pojawiają, a my tymczasem skoro cofnęliśmy się o 30 lat, to jeszcze cofnijmy się o 5. Przenieśmy się przez ocean do Wielkiej Brytanii. No i pytam, jak tam życie w Londynie? World Service presents. This is London. One bull. Enough things are going. Here in the just Yeah. when to big it up in New York sure bloody, cause it's like them and know they're rough, they die England. Yeah, joke, after you play back that, man. Eh. Really, just tell them a little something. What you tell them? I tell them about the slimmies. What slimmies? The ones in electric and I see them, yeah. Yep. Cause when I see them, I did a rap. What? You mean you didn't store You know that? I dip dip, but weren't about to dive through on problem. I believe ya. Now watch the heat, we bring fever. Remember appetite? I used to mack and stalk beaver with the backing and more puff than the magic dragon. Why the split look like Because we put the whole bag in. I remember there was a slag in my old days of blagging. Enough man gap, but we don't buy a check. So we skip, find some honey dips and we rock at the night spots. Cause that shit dropping 86. 85, 84 or oh, whenever. I remember Mandy, she used to like leather. The freak to beat, freak long before I see when I used to ride a scooter with a Honda bike man. Now when we go to Tokyo to go, I was laughing at it. Now let's take to Yali, get on the top I was laughing at it. And the weed man in Amsterdam I was laughing at it. What you tell them? Boy, I want you to listen to the way I'm strung up. I tell them about the rallies and the valleys all of mine looking quick to flip like who's band. I check my grammar. The girls in Japan love the slang. And the ones in Manhattan, they like the chatting, so it's easy spreading. I remember Burberry, then I could screw them jackets. We play tax and a shaka used to battle with the ratchets. We used to play fight in the sunshine. I laugh at the suckers getting stung on the front line. I used to do the jockey move to the black stones, getting flat in the days of flower slacks and beaver hats. A young youth coming up through puberty wasn't known for microphone, and them bowling was still new to me. Used to the sweet things on say I talk like Damien. A Yank said I sound Australian, but Eminem. The Chinese girl who asked me, how's life in London? And in New York, the talk is always, how's life in London? And all my honeys in a row, I in London. What you tell them? I tell them as a youth I used to stun them. And I used to be in love with that hun Carolina. Her daddy was from Jamaica and her mum come from China. She was shocking. So enough man was jocking to grind up. And she stuck with me even though I free time. But as a youth I was already used to jack the cheese in London. Now we chill. got my favourite and a pack of cheese and onion. I stunned them. In Japan, a black man nice. So always I want them back and crackers so I couldn't in Norway cherries in the middle if I like the wiggle. I call her Eliza little. Cause by Jove, I think she's got it. And if she's got it, I'ma get it. Cause I wanna get into it. I used to wanna get intimate. They said I couldn't, now I can. Yes, I know I can, can, honey. The way I'm running things is real funny. As a little whippersnapper, it was plenty of money, you know. All the girls in Queens asked me, I was laughing about this. that? I'm What's going on, What happened, Star? Them just up. Yeah? man, and them boom up all over the place. New York, LA, West Coast, all over. Tell you what. And them murder them, murder them. How is Life in London i niesławne London Posse, czyli C4, Rodney P, producent Bionic i DJ Business na gramofonach. Utwór z przełomu lat 80. i 90., chociaż oficjalnie ukazał się w 93 roku, a finalnie trafił na taką rozszerzoną reedycję płyty Gangster Chronicle, która oryginalnie wyszła w 90 roku, a ta reedycja bodajże w 2000 którymś, może nawet 2011 którymś. No i jest to płyta, która stanowi przełom na brytyjskiej scenie rapowej, bo tam wszystko, co dotyczyło hip-hopu zaczęło się dużo wcześniej, już na końcu lat 70., na początku 80. już scena była całkiem spora, bo wpływy z Stanów Zjednoczonych przychodziły szybko, były w tym samym języku i były jak najbardziej kuszące, więc ludzie zaczęli rapować, produkować, DJ-ować, ale jednocześnie dosyć mocno wpatrzeni byli w te Stany Zjednoczone. Jak posłuchamy tego rapu z lat 80. E, z Wysp Brytyjskich, to jest on w większości taką bezrefleksyjną kalką amerykańskich wzorców. Ja bardzo często jako przykład tych działań podaję Dereka B, który był takim Erikiem B i Rakimem w jednej osobie. Do tego stopnia był zafascynowany Ameryką, że udawał amerykański akcent. No i jak mnie nauczyła Molesta na swojej pierwszej płycie, już nie będę cytował kim jest kseroboy, czyli człowiek, który kogoś udaje. Nie interesuje mnie szczególnie ta muzyka, a London Posse i Gangsters Chronicle to jest płyta, która wbiła się jak sztylet w to status quo i Rodney P i Sifo w tamtym momencie powiedzieli nie. My tu mamy Wielką Brytanię, mamy tutaj ogromną migrację jamańską, mamy tu kluby, które grają muzykę elektroniczną, mamy chłopów w garniturach ze złotymi zębami, którzy są naszymi gangsterami i nie wyglądają zupełnie jak z amerykańskich filmów. My będziemy opisywać naszą rzeczywistość. I to był początek brytyjskiego rapu rozumianego jako dyscyplina jak najbardziej lokalna, tamtejsza, biorąca swój początek e, ze Stanów i z tamtejszych wzorców, ale lokalizująca go nad Tamizą i opisująca tą rzeczywistość. I to nie było zbyt szczęśliwe dla tej sceny dłuższą chwilę, bo lata 90. to był czas, w którym większość rapowych rzeczy angielskich była słuchana przez dosłownie garstkę ludzi. Jednak większość słuchaczy brytyjskich wolała wybrać sobie realizowane w tym samym języku nagrania amerykańskie i takie rzeczy jak na przykład wytwórnia Low Life, Task Force, Jest, Brain Tax, e, mógłbym wymienić tu jeszcze dłuższą chwilę. To są rzeczy dosyć niszowe, co Mark B. and Blade e, podsumowali swego czasu. Blade e, rapował, że on nigdy nie będzie uznany za jednego z najważniejszych raperów. Nie dlatego, że nie jest dobry, tylko dlatego, że jest z Londynu. I z Londynu był też e, raper, który gdzieś domknął te lata 90., przechodząc płynnie do 2000. Przez kolejne pokolenia bardzo szanowany i uznawany, acz w tamtym czasie też niesłuchany masowo, Ricochet Kalashnikov. like Britney Spears, you get spear in your head with the yeah. It's not a joke. Original front teeth, gold teeth, no brush teeth, skin teeth, kick out teeth, blood clean. Yo, you read it? Na na na na na. Yeah, excess amount of love go to the man called Louis Parker. Super tail, the man called Dolo, see? Everything is fresh and nice, see? Yo, yo, I'm live, oh, fuck a 5 flex like Fernando. I'm walking down dark roads with dark bars and jankos. Negros with no code like double O. It's cold wind, blow like Sachemo. Offload like Macaro. Till rappers back on roll. Hold the zip code, my brain's overload like boats flooded with info. Maniacs running on road, shutting like Rambo. Running out of ammo, these times are paramedics. Radics getting juked with a still rusty ratchet. There's man cocking gadgets to pierce your puffer jacket. Disconnect the mainframe, my mind state is metric. Ah. Fake don't segregate, burst the barricades and escape out the cages. Hatred is contagious when contagious, more spaces. Suffocate my pain, keep it contained within the pages. It's less dangerous. Channel my chi into changes. It takes ages. That's eight stages. Eight stages. Or 36 chambers. Yeah, yeah. Neck your neck, your next to Kim and next door neighbors. How next year? I'm killing facios for wages. face, be faced with fear on a daily basis. Yeah. Slushers on my case while eradication raid my Bill Gates. Ricochet Kalashnikov, uh-huh. rip through your rag and bone. Penetrate your steel plate. Yeah, yeah. Contemplate, we ain't got nothing to conversate. Snakes congregate while convicts plan the great escape. This world's full of hate. But I moderate my intake like karma. The saga continues to circulate like circle 33. Arms eyes and don't accommodate. Spit cyanide, one double O, concentrate. Concentrate, concentrate. Yeah, cause that's that go mentality. Killing fascists for salary, salivating insanity, insanity, insanity. Yeah, that go mentality. Killing fascies for salary, salivating insanity. Yeah, yeah. Since 9-5 merciless. You might have heard of us. My flex causes turbulence. I live amongst the murderers. It's murderous. Uh-huh. man trying to murder us. Maneuvering like burglars with infrared binoculars. The East Maze metropolis. Filled to the brim with metro police officers. Man popping man for popularity. Insanity. Can it be? Things were all so simple back in 93. Now it's pure tragedy. These dagger days dragging me deeper into agony. Animated anarchy. My attitude is aggy. Man attacking like Apache. Coppers trying to catch me. Can't write like Habayashi. You move like a cockroach and your whole flex is fussy. Your pussy, yo. My flow sharp, cut your throat. Spit killer quotes, then I'm ghost on the outro. My eyes glow, glistening like nitro. Lock, stock, and two smoking rifle. Kalashnikov, tear your fucking ear off like Van Gogh. Burst shots through your tank top. Stand firm like Mexican standoff. Standing on the standby, the standard procedure. The basic Amiga. Maintain my balance like Libra. Swift like Calibra. Injection. Big up to my henchmen. Too many names to mention mention. I bench press stress, treading streets full of tension. What's your intention? To spread love or vengeance? Life's like a sentence. I'm trapped in the context of man made laws. Keep it by my doors, cause I live by the sword. Man get chopping their vocal cords. Man getting robbed for their mobile wards. Man overboard, man dying over broads. Man killing man for gyros on the high road, getting rushed more. Yow, you know the score. Two twos and four fours under floorboards, ready for them frauds. Yeah, yeah, you know the score. Two twos and four fours under floorboards, ready for them frauds. Yeah, damn. very us. Fucking fussy runway. Um, things this year, yeah. And fucking little pussy, bringing my phone, chatting shit. Face me. ciarki mi chodzą po ciele za każdym razem, jak słucham tego numeru Ricochet Klasznikow i 2004 rok Dago Mentality z albumu The Sagas of Kalashnikov. Albumu, który zbierał jego wcześniejsze dokonania, bo jest to człowiek o dosyć burzliwej przeszłości i dosyć często zamiast w studiu siedział w więziennej celi ale wszystko, co nagrał, jest pomnikiem. To nadużywam może dzisiaj tego słowa, ale to są bardzo ważne rzeczy dla brytyjskiej sceny muzycznej, bo tak jak wspominałem, on nie był jakoś szczególnie słuchany w momencie, w którym pojawił się w środowisku i na scenie ale bardzo szybko dorobił się statusu z jamańskiego Don Dady i do dzisiaj Grajmowi czy też Drillowi MCs wspominają go jako bardzo ważną osobę o nieskazitelnych umiejętnościach, jak i bardzo wiarygodnej ulicznej przeszłości, co w rapie zawsze odgrywało pewną rolę. No i w tym utworze wszystko wskazuje na to, że jest z Wielkiej Brytanii i ta jamańska, toastowana wrażliwość rapowa i szereg słów, które znów e, odsyłam na Genius bądź inną stronę, żeby poszukać e, szerzej ale junk rose, e, czyli takie wewnętrzne określenie oznaczające ludzi z osiedla, którzy jak te kruki na wysypisku e, przeszukują e, dosyć twardą i ciężką rzeczywistość w poszukiwaniu jakiegoś kawałka chleba, żeby przetrwać zip codes, czyli kody pocztowe, które w dynamice brytyjskiej sceny od zawsze odgrywały ogromną rolę i wręcz e, Organy ścigania brytyjskie wprowadziły w pewnym momencie zakaz rapowania o kodach pocztowych, bo dochodziło do pewnych e, zderzeń nie tylko w utworach rapowych, czy też pojawiające się tu w refrenie Killing Fasis. E, fasi to jest jamańskie określenie z patła oznaczające kogoś, kto jest obrzydliwy, niesympatyczny, niefajny, po prostu taki bubek, e, który nie jest wart czyjejś uwagi. A tutaj Kalasznikow też odnosi się do brytyjskiego kontekstu, bo Fasi brzmi trochę jak faszyst, a tutaj brytyjska scena z... E, jak to najlepiej określić, skrajnie prawicowymi ruchami nacjonalistycznymi nigdy nie miała po drodze i słusznie bardzo. I jako, że wspomniałem o tym, że Kalasznikow jest ważnym raperem dla sceny, która nadeszła później i w optyce bardzo wielu osób ta scena jest zaczątkiem brytyjskiego rapu, no to teraz płynnie przechodzimy do grajmu. Esky boy, roll deep. You know some people think they're real innit? Think I ain't real though, innit? Well, you think I ain't, think I ain't real innit? You ain't real like me. Esky boy, boy, boy. You ain't real like me. I know the deal. You ain't real. You know, real. When I see you and your crew, watch anyway. I know the deal. You know. What you think you got me in the panic? Two minutes, I know the deal. Alright. You're not real. I know the Wait till I see you in the dark room, trust me. Wait till I real, I know the deal. I can be a P-R-O-B-L-E-M. Shirt and jeans, there is a ETN. I spit so much, I might get a sore throat. In that case, I'll sip LEM. I've been around since Randall and Kenny Kent. I'm a bad boy for you and I'm a bad boy for them. Now tell me that I'm here on the road. You can see me flowing around in the top 10. If you ask anybody who the top 10 MCs are, they're gonna mention Wiley again. I've got the cheapest pen. London's under attack, you might see me on the news at 10. And this fucker wants to test me again, like I won't rally back and start blasting again. Who's the one you're asking again? I told you last week sweet, don't ask me again. You like me. What you mean here on the roads? Air on the roads. Ask your way right now. You can see me flowing around the top. Then you rule like me. No, no. You're not real. Yo, you can't black. I swear I see a symbol of 49. I've been away, but I'm back and my flows will catch you on the Yamaha. 100 though, I show no emotion. I ain't sad, but I sure ain't happy. I make backway tunes on my lappy. My try and rack and my digital Mackie. Studio ting, oral ting. Watch, i money. I'm from London, I ain't from Cali, so you wanna play the baddie. Can't see I'm a street kid, I'm shabby. My weight you can't carry. It's one thing saying you're a bad boy, it's the next thing saying you're official like Larry. I know G's from Brum and Manny. Smoke the chung weed like Danny. Your crew ain't Aggie, I'm a son with a righteous daddy. I'll still leave your t-shirt tatty. Sire. Like on the slide. Sire. On the slide. feel like. Don't think that I'm just raw and a mic. Don't think that I'm just here for the hype. Would you think that I don't creep round of a night? I remember a time outside a Stratford Rex one night and four guys tried taking man's watch, taking man's ride. Thought I was like on to slide. Tried telling me to drive to the side. Stop the car, handing the keys to the ride. Little mug must have thought every shook, cause his mate was sitting in the passenger side. I put the keys in got out, smashed his mate in the side of the face with a lead pipe. Grabbed the handbrake, made the car slide. I know it was a cause he cried. I show you boys, raise i show you ways, yeah, I'll show you ways. I'm out now. Yo, Guess who's back again? I want the cash in both hands. Oh, yo, I ain't going back again. I'll let the man them deal with the trafficking. I can't get catch again, but I can't pack it Everybody wants to know what's happening, but nobody wants to know what's buggering me. I want half a key for less than one seven, so I double my peas. I'm stepping up police, checking up on me regularly. The tag on my legs giving me grief. I can't even sleep in my ENDS why when I start some beef, watch me, I'm street, trust me. Push me too far and I'll get ugly. Push me too hard and I'll start punching I'm pumping me blood. I'm dumping the drugs on you. I got bars, you can't touch me. I'm off of my nut on bubbly. You wanna mug me, never, I'm clever. I'm ready for the heat, I've never been better. I'm getting new gloves to hold the barrette. I don't featherweight. I will penetrate your 80 and a key mate, if you wanna know your fate. Text me the time and place. You ain't real like me. You ain't real like me. You know, waste man. You know, to fly. Wiley, Brazen i Sire w utworze You Ain't Real. Utwór, który wybrałem, żeby tutaj w tym skróconym kursie brytyjskiej muzyki rapowej, o który Państwo prosili w mailach i w ogóle jeśli ktoś by chciał coś do mnie napisać, uwagę, pomysł albo cokolwiek innego, to polecam się mail mój do zbiórka bez polskich znaków, zbiorka małpa polskieradio.pl i tam właśnie dostałem zapotrzebowanie na to, żebym rozwinął takie pewnie jedno wejściowe, kilkuzdaniowe podsumowanie brytyjskiej sceny, co niniejszym robię. No i ten konkretny utwór Wileya posłuży mi za opowiedzenie bardzo skrótowo segmentu grajmowego, bo bardzo dobrze oddaje on dynamikę studyjną tego nurtu, czyli takie często wpadanie w kilka osób przed mikrofon, i pokazywanie sobie nawzajem, kto ma lepsze umiejętności, kto jest bardziej prawdziwy, kto potrafi okiełznać ten mikrofon w jak najbardziej ekwilibrystyczny sposób i z jak największą energią osiodłać te bity, które zaczęły się właśnie za sprawą Wileya. Eski Boy to jest człowiek, który kombinując na komputerze i później też na jakichś e, maszynkach e, stworzył pierwsze grajmowe bity, to wtedy były takie chłodno nazywane iglo, e, ice, takie różne nazwy z porządku zimowego mu wtedy przyświecały, bo też chłodne te bity były poszarpane, nierówne, ale zwykle realizujące się w okolicach 140 e, bpmów, czyli 140 uderzeń bębna na minutę, co jest dyscypliną skrajnie brytyjską i wiele gatunków tamtejszej muzyki parkietowej, elektronicznej, właśnie występuje w takim tempie, co dosyć ciekawie się łączy z tym, że naczelne narzędzie e, robienia muzyki w warunkach domowych, czyli Fruity Loops, jak się otworzy w nim nowy projekt, to on jest właśnie z urzędu ustawiony jako 140 bpmów więc może trochę z lenistwa tak wyszło, że ogrom tej sceny w e, takich rejestrach się porusza. No a właśnie Grime, szczególnie za sprawą Diziego Rascala, który dostał Mercury Prize i zrobił bardzo dużą karierę na przestrzeni swoich trzech pierwszych płyt, wkroczył na salony w latach dwutysięcznych i stał się dla wielu właśnie pierwszym przykładem brytyjskiej muzyki rapowej, co jak już wiemy z poprzednich utworów nie jest prawdą, ale hybrydowość tego podejścia, że z jednej strony bierzemy jakieś wzorce z amerykańskiego rapu, z drugiej strony czerpiemy pełnymi garściami z lokalnej tradycji imprezowej muzyki elektronicznej a z trzeciej strony po prostu przez osmozę wsiąka w nas jamajskość, której bardzo wiele jest na Wyspach Brytyjskich. Dużo wcześniej nawet to nastąpiło niż na fali tej dużej migracji lat 60., ale w tamtym momencie dodatkowo zostały zasilone szeregi przyszłych raperów i mamy przepis na coś, co jest bardzo lokalne a jednocześnie bardzo newralgiczne w e, pierwszych latach, bo z jednej strony Dizzy robi ogromną karierę, a szereg postaci z tej sceny ma problem, żeby zagrać koncert, bo policja w ostatnim momencie przyjeżdża i na pół godziny przed otwarciem bramek wręcza organizatorom papier mówiący o tym, że ta impreza się nie odbędzie, bo jest podwyższonego ryzyka. No i pierwsza fala grajmu za sprawą podobnych działań organów ścigania, a Wielka Brytania ma bardzo długą tradycję walki z różnymi ruchami oddolnymi, młodzieżowymi, często realizującymi się gdzieś na pograniczu muzyki i czy to będzie kultura rave'owa, czy późniejszy drill, to iskrzy tam bardzo często pomiędzy służbami e, jej królewskiej mości, a właśnie młodymi ludźmi, którzy chcą znaleźć swój głos. I w tamtym momencie ten system był górą. Było 1-0 i Grimes szedł z powrotem do podziemia, do przyrodzonych mu pirackich rozgłośni radiowych do wydawanych własnym sumptem mixtape'ów sprzedawanych z bagażnika do zupełnej niszy, aż nastąpił ten moment, w którym Skepta na białym koniu wjechał z powrotem do mainstreamu brytyjskiego i przypomniał wszystkim, że grime dalej ma się świetnie, a on nie do końca chce kontynuować taką cukierkową garyżowo amerykańską karierę, którą przez moment e, wdepnął jedną nóżką na albumie Koniczyła, powiedział That's Not Me i rozpoczął nową falę grajmu, który do dzisiaj żyje i ma się świetnie, ale już wspomniałem, że w międzyczasie też pojawił się drill. Got a nigga out here taking risks. But the higher the risk, the greater the reward. No. 60. Gang. 8. You are now listening to AJ Gang. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap. And I get stacks. Got racks up or racks up or racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow out your back. My G got the Mac. You don't know, say I 25 that. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap. And I get stacks. Got racks up and racks up and racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow at your back. My G got the Mac. You don't know, say I 25 that. I remember those days in the trap. I even had my own keys to the flat. I was in and out, busting them packs. I'm still pissed the fed shut down that butt. Luckily, I didn't go, Joe. Got a year probation like oh well. I gotta hit the road and get more sales. Got my mind on my money like fuck yo. Now here's what I done. Bought me a sim, then I caught me some grub. Food on my line, I got that from the plug. I phone up my young and it's time to get fun. Motherfuckers never loved me. I be out of getting money, cause I'm hungry. You niggas looking like chunky. Just copped a new thing that look lovely. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap and I get stacks. Got racks up for racks up for racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow out your back. My G got the Mac, You don't know, say I 25 that. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap. And I get stacks. Got racks up for racks up for racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow out your back. My G got the Mac. You don't know, say I 25 that. I be trapping all week in the same night track. Same one. C line keeps moving all slow with the P's. I'm like, don't let me slap you. I know that he's playing, that's bro, but he's got no brain like a statue. Hella niggas be looking at time for a man that they saw the one pack to. Same time, I still gotta make peace, so I shot them O's like fuck what the law says. I gotta shout my plug, he's been flying them birds since night made Cortez. Them days I didn't know about grub. I was in school with a nine and some slugs. Then I told Rick I'ma sell him a gun. He thought we was friends, I was lining them up. I robbed him, so in love with the cash, all the shit that I do for the money is horrid. It's mad. Seven G's from a pack, all in two in the queues. How the fuck can I stop it? I trap. So in love with the cash, all the shit that I do for the money is horrid. Seven G's from a pack, all in two in the queues. How the fuck could I stop it? I trap. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap. And I get stacks. Got racks up or racks up or racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow out your back. My G got the Mac. You don't know, say I 25 that. I trap and I trap. I trap and I trap and I trap. And I get stacks. Got racks up and racks up and racks. Bro got 25 shots, don't run cold, blow at your back. My G got the Mac. You don't know, say I 25 that. I Trap i Stamps gościnnie u ekipy 6-7. Dosyć zabawnie brzmi w 2026 roku, że grupa rapowa się nazywa 6-7, ale ona sama w sobie zupełnie nie jest zabawna, wręcz e, była, kiedy się pojawiła na scenie, dosyć przerażająca, bo drill to jest muzyka brutalna jak proces dorastania na nieuprzywilejowanych brytyjskich dzielnicach, gdzie często świszczą noże, biją się butelki i tak jak rapował tutaj LD, to wszystko, co był gotowy i zrobił dla pieniędzy, jest obrzydliwe. To jest gatunek, w którym sam proces radzenia się z gniewem, z e, trudem e, dorastania i życia w e, rejonach, w których jest ogromna bieda, ogromne bezrobocie, trochę problemów migracyjnych, z którymi akurat Wielka Brytania radzi sobie nieporównywalnie lepiej niż Francja czy Niemcy ale po prostu w miejscach, w których jest trudno, w których e, ludzie są jak ci junk Rose, o których wspominały Ricochet, Klasznikow, to nic nie daje wglądu w taki świat tak bardzo jak drill i oczywiście tutaj znów się pojawia dynamika tego, że brytyjskie państwo, a szczególnie brukowe media oskarżały powielokroć ten gatunek o wszystko co najgorsze, bo zawsze łatwiej jest znaleźć kozła ofiarnego i zrzucić na niego odpowiedzialność za tak trudne do rozwiązania kwestie, jak właśnie bieda, bezrobocie, słaba edukacja, problemy z jakąkolwiek tożsamością e, szerszą niż bardzo lokalna, to najłatwiej jest pokazać palcem, że to o ten właśnie raper jest odpowiedzialny za to wszystko i LD był tym człowiekiem e, przez dłuższą chwilę w magazynie The Sun i różnych tabloidowych mediach brytyjskich właśnie ekipa Six Seven e, była symbolem tego wszystkiego co najgorsze a ja specjalnie wybrałem dla Państwa ten konkretny utwór, który nie kojarzy się tak jeden do jednego z drillem. Nie ma tego charakterystycznego basu, który często pojawia się w tych utworach. Tutaj Carnes Hall, czyli producent tego utworu, oparł go na dosyć bezczelnie wyciętym samplu z utworu The Weekend e, Gun. I w ten sposób chciałem zaznaczyć, że właśnie drill to jest chyba bardziej dla mnie to, co się mówi, a nie na jakim podkładzie się mówi, bo wraz z czasem i jakąś ewolucją, rozprzestrzenianiem się tego gatunku w różnych innych krajach, to stał się taki rodzaj muzyki, który można wykorzystać do mówienia o wszystkim i to prawda, można go wykorzystać, bo nikt przecież nie broni, żeby konkretnego rodzaju stopy, konkretnego basu użyć do opowiadania o beztroskim, fajnym życiu ale akurat w e, przypadku drillu wydaje mi się, że ta brytyjska odsłona jego tak samo jak chicagowska, tak samo jak francuska, ma bardzo ważne podwaliny w tematyce i stąd utwór też nomen omen I Trap. No i w Teraz dochodzimy gdzieś już do momentu, w którym jesteśmy aktualnie, gdzie te takie dawne podziały trochę się zacierają, różne wpływy po raz kolejny trafiają do tej współczesnej gatunkowej wirówki. Wszystko się mieli, a chyba najbardziej to wszystko spina charyzma rapera. Was doing everything I wanted to. Forest gone, but it's the money that I'm running to. Fingers on the pinky, now it's hundreds that I'm farming through. Farming through, man, I gotta get these peas in. I get money, now girls love me for no reason. Might treat you like a king, but she with me committing treason. I gotta get this weed out and get codeine in. we're winning every season. Yeah, we winning all year round year round. Aces what they cheer out. And a double cup now, aces thinking clear now. Pouring out fours, you should feel lucky, you're pouring out sevens with me. No one other than like legends with me. Quit the bitching, man, you're just a peasant on me. Big steppers, I brought my virgin with me. I want diamonds, so come and pride passion with me. She said she wants us in sky. We smoking, get high, then she come up to heaven with me. Cause I'm at the top, I'm at the top and I'm here to stay. Smoking up grams, I had years to wait. But just like the Porsche, I ain't geared to break, geared to. I'm at the top, I'm at the top and I'm here to stay. Smoking up grams, I had years to wait. But just like the Porsche, I'm geared to break, break, break. Whizzing round in a foreign coupe. Do, doing everything I wanted to. Forest gone, but it's the money that I'm running to. Fingers on the pinky, now it's hundreds that I'm thumbing through farming free. Man, I gotta get these peas in. I get money now, girls love me for no reason. Might treat you like a king, but she with me committing treason. Gotta get this weed out and get codeine in. We get codeine in from morning tempted this evening Kid, this couch got premium leaning Can't do shit till the spice starts bleeding I get whiffed every time that I'm breathing I fly round in a Mac or a Beam And I go two ton in a home with the team And five of the shrooms make sure them I'm dreaming and need it I'm taking a risk, I'm taking me chips and I'm betting on us All of these people, be talking statistics When there's nobody that's better than us Whipping around in the back of the foreign coupe And these feelings are never enough All of this leading me cook got me messy, messy I feel like I'm leveling up Doing up lap backs up in that backpack Five tons stuffed in this backpack I'm taking to puff these daddy 30s, lad, I'm thinking that I'm Batman I'm living in these flashbacks, the crush is always Afghan The speaker's blowing out, you know it's Kanan and it's Blackjack It bottles by the case to the face, in struggle, sipping hard Exotic weed and foreign cars, she's calling the friend cause she need a menage Pulling the strings like the top and ahead of the game, I need an advance They said I wasn't gonna shine, I jumped in the sky, realigning the stars, stars Ace bottles by the case, global so supreme, vision is like 2020 Louboutins, cop him like Lenny Kelly Millions, I don't mean many, many, you want guys cash cause I really get petty, petty. Hit my celly, celly if it's heavy, heavy. Labels want me for a mill and I'm thinking for real. I made out with petty, petty like. Wasn't round in a foreign coupe. Doing everything I wanted to. Forest gone, but it's the money how I'm running to. Fingers on the pinky, now it's hundred. that I'm farming through, farming through. Man, I gotta get these peas in. I get money now, girls love me for no reason. Might treat you like a king, but she with me committing treason. I gotta get this weed out and get codeine in. trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate.